Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսման հիմնական խանգարող ուժը երկու ժողովուրդների միջև անվստահությունն է։ Անցնող տարում հայկական կողմը կարողացել է փոխել մտեցումները Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացում։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքը։ Իշխանաձորում կառուցվում է 17 առանձնատուն։ Ստեփանակերտում բացվել է աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Գյուլերի ցուցահանդեսը։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան ներկայացրել է դասակարգման տարեվերջան աղյուսակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր Արցախի Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել էներգետիկի օրվա կապակցությամբ ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ ու արժեքավոր նվերներ է հանձնել աշխատանքում բարձր արդյունքներ գրանցած համակարգի մի խումբ ներկայացուցիչների։ Շնորհավորելով ներկաներին մասնագիտական տոնի արդիվ երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ էներգետիկան մեր տնտեսության հիմնարար ուղղություններից է, որը ապահովում է երկրի դինամիկ զարգացումը եւ հավելել, որ պետության ռազմավարությունը այստեղ ուղղված է էներգետիկ հնարավորությունների ընդլայնմանը, սեփական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը եւ ինքնաբավության ապահովմանը։ Վերջին տարիներին շոշափելիորեն աճել է էլեկտրակայանի արտադրության ծավալը։ 2016 թվականին մեր երկրում արտադրվել է 296.5 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանը, 2007 թվականի 90.4 միլիոն կիլովատժամի դիմաց։ Մինչև 2020 թվականը նախատեսվում է կառուցել ևս 10 նոր հիդրոէլեկտրակայաններ, ինչի արդյունքում Արցախը կդառնա էլեկտրակայանը արտահանող երկիր։ Էներգետիկայի ոլորտը նաև մեր տնտեսության ամենաազատականացված բնագավառներից է, որտեղ ակտիվորեն ներգրաված են պետական ու մասնավոր հատվածները, արկայեն շոշափելի ներդրումային հոսքեր Մայր Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Այսպիսով, էներգետիկայի ոլորտը ներհայկական տնտեսական կապերի ամրապնդման հաջողված կոնկրետ օրինակներից է, նշել է Բակո Սահակյանը։ Այս համատեքստում կարևորում են վերջերս համակարգում իրականացված կառուցվածքային բարեփոխումները։ Միավորված էներգետիկ ընկերություն ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության կողմից Արցախի էներգոյի սեփականաշնորհումը նոր հնարավորություններ կստեղծի ոլորտի զարգացման համար, թույլ կտա բարձր մակարդակի հասնել համակարգի կառավարումը եւ բնակչության սպասարկումը։ Նախագահը ընդգծել է, որ պետությունը կշարունակի անել հնարավորը ոլորտի զարգացման եւ էներգետիկների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Արցախ էներգո փակbaşնիտիրական հիմնական գործառույթներն են էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, հանրապետության բարձրավոլտ բաշխիչ ցանցի շահագործումը եւ ապահովումը։ Ինչպես ասաց ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Խաչատրյանը, ընկերությունը սպասարկում է 3885 կիլոմետր օթային գից։ Այսօր Արցախում գործում է 17 փոքր հիդրոէլեկտրակայան 110 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ։ Կառուցման եւ նախագծման փուլում են շուրջ 10 փոքր հեկերի շինարարություն, որոնք շահագործելու դեպքում հանրապետությունում կարտադրվի շուրջ 850 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայաներգիա։ Շնորհակալություն հայտնելով երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրվելու համար ընկերության իրացման գծով տնորեն Վարդան Խաչատրյանն ասաց. Այս նույնպես մեծ երանդով եւ արժանապատիվ կկատարեմ իմ աշխատանքային պարտականությունները։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել էներգետիկ ոլորտի բոլոր աշխատողներին, մասնագիտական դոնորվա արթիվ, ցանկանալ առաջին հերթին ավտանգ աշխատանք եւ նորանոր ձեռքբերումներ աշխատանքում։ Պարքեվատրման արարողությանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսման հիմնական խանգարող ուժը երկու ժողովուրդների միջև անվստահությունն է։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Ըստ նրա, ապրիլյան պատերազմը ել ավելի խորացրեց այդ անվստահությունը։ Պատգամավորը նշել է, որ իր կարծիքով որպես այդպիսին բանակցություններ կան, բայց ակնկալել, որ դրանց արդյունքում կստորագրվի հիմնարար փաստաթուղթ, դրանից մենք շատ հեռու ենք։ Այն աշխատանքները, որոնք սկսել ենք ապրիլյան պատերազմից հետո, այն բարեփոխումները, որոնք մեկնարկել են, պետք է հասցնենք տրամաբանական ավարտին մենք պետք է պատրաստ լինենք հերթական սադրանքի ցանկացած ոտնձգության, որը կհրահրի Ադրբեջանը։ Ամփոփելով անցնող քաղաքական տարին քաղաքագետ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը նշել է, որ 2017 թվականին հայկական կողմը կարողացավ փոխել մոտեցումները Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացում։ Ըստ քաղաքագետի հայկական կողմը հանդես եկավ ավելի կարծրացած դիվանագիտական դիրքորոշմամբ եւ ավելի նեղացրեց զիջումների պատրաստ իր քաղաքականությունը հայկական կողմը չի կարող նախկին մոտեցումներով շարունակել բանակցային գործընթացը, նոր պահանջներ եւ նոր խնդիրներ է բարձրաձայնում ոչ միայն Միսկի խմբի միջնորդների արչեւ, այլև հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի արչեւ։ Թեևս այս բանակցային դիրքորոշման կարծրացումն է, որ պատճառ դարձավ Ժնևյան հանդիպումը կազմակերպելու նախագահների, որովհետեւ Ադրբեջանի իշխանությունները հասկանում են, որ հետևողականորեն իրավիճակ սրելով, հետևողականորեն լարվածություն առաջացնելով իրենց դիրքորոշումը միջազգային հանրության շրջանում բավական թուլանում է եւ ըստ էության նաև որոշակի ճնշումներ են գործադրվում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա ավելի պատրաստական լիզիչողականությանը պատրաստ մոտեցումներով հանդես գա։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով բանակցային դիրքորոշման կարծրացումներ, որ պատճառ դարձավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Ժնևյան հանդիպումը կազմակերպվելու։ Հանդիպման արդյունքները դրական էին այն առումով, որ լարվածությունը նվազեց, առաջնագույցում եւ իրավիճակը բավական կայունացավ։ Նրա խոսքով ռազմական տեսանկյունից էլ Հայաստանը բավական լուրջ միջոցառումներ նախաձեռնեց 2017 թվականին։ Ընթացիկ տարին հաջողեր հատկապես տարատեսակ սպառազինության ձեռքբերման եւ որոշակի գերակշռություն ապահովելու տեսակետից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է հացատիկային մշակաբույսերի ցանքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Արդյունքները ըստ վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանի գոհացուցիչ են։ Շրջանում կատարվել է 12537.5 հեկտար հերք, 12175.5 հեկտար ցանք, որից 2075.5 հեկտարը գյուղամետ սեփականաշնորհված եւ վարձակալված վարելահողերում 9200 հեկտարը պետական ֆինանսային ֆոնդի վարձակալված վարելահողերում։ Այդ տարածքներում ցաննել է 7667 հեկտար գարի, 4508.5 հեկտար ծորեն։ Կատարվել է նաեւ 26.5 հեկտար կորունգանի ցանք։ Չօգտագործված երկի տարածքները կցանվեն 2018 թվականին գառնանացան մշակաբույսերի ցանքերի տակ։ Առաջիկայում պաշտպանության մշակաբույսերի խնամքի եւ մկնանման կրծողների դեմ պայքարի աշխատանքներն են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշադաղ բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իշխանաձորում կառուցվում է եւս 17 առանձնատուն, որոնք տրվելու են համայնքի բազմազավակ երիտասարդ ընտանիքներին եւ վերաբնակիչներին։ Այս մասին ասել է Քաշաթաղի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանը։ Նրա խոսքով արդեն կառուցված են առանձնատների պատերը եւ կատարվում են տանիքի տեղադրման աշխատանքներ։ Գալիք տարվա հունվարին նախատեսում ենք սկսել եւս 8 առանձնատան կառուցման աշխատանքներ։ Դրանք ավարտելուց հետո էլ տարվա երկրորդ կեսին կսկսվեն 25 տների կառուցում եւս։ Դրանք նույնպես տրամադրվելու են համայնքի բնակարանային խնդիրներ ունեցող ընտանիքներին, նշել է Դավիթ Դավթյանը։ Ասկերանի շրջանի ցաղկաշատ գյուղը Արցախի մյուս գյուղերից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ տարին բոլոր զբոսաշրջիկների հոսք է լինում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ցաղկաշատը հայտնվել է զբոսաշրջիկների հետաքրքրության կենտրոնում այն ժամանակ, երբ այստեղ բացվեց Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը որը ծննդով ես գյուղից են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ծաղկաշատ գյուղում Ասկերանի շրջանի։ Գյուղը 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբի հայ ազգային ազատագրական պայքարին տվել է երկու հերոս՝ Խանասոր Ավարթանը, Սարգիս Մեհրաբյանը եւ Նիկողայոս Տեր-Հովանիսյանը, Նիկոլ Դումանը։ Նրա անունով տուն-թանգարանը համայնքը նվեր է ստացել ազգային ազատագրական շարժման մեծանուն գործչի բարեկամներից։ Թանգարանի պատասխանատու Մարիամ Սողոմոնյանն է պատմում։ Երբ որ իմացակ Նիկոլ Դուման այս գյուղի սերունդներից է իր բարեկամները հորեղբոր թորների միջոցով շնորհիվ այս տունը հայտնաբերանք եւ 2003 թվականին նվեր ստացանք հորեղբոր թորների կողմից տունը ամեն իրերու պարագաներու հետ միասին եւ ի շնորհի բարերարների 2004 թվականի մայիս 28-ին բացվեցավ Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը Տուն թանգարանից բացի այստեղ բացված է նաև ազգագրական թաղամաս։ Այստեղ այցելող յուրաքանչյուրոք ծանոթանում է ոչ միայն միջավայրին, որտեղ մեծացել է Դումանը, այլ նաև գյուղի կյանքին, գյուղացիների կենցաղին ոչ միայն Նիկոլ Դումանի ամբողջ պատմությունը իրեն ենք ցույց տալիս, այլ նաև գյուղի կենցաղը, ինչպիսի կյանք են ունեցել արցախցիները 19-րդ դարում եւ ոչ թե միայն իրերի պարագաների տեսքով, այլ նաև միջոցառումների տեսքով։ Նաև կազմակերպում ենք դրսի եկած հյուրերին, երբ որ խմբերով նախորոք լուր ենք առնում, միջոցառումներ, ճաշկերուկներ, ազգային կոլորիտով զուտ չընկել։ Հացն ենք թխում, թոնիր ենք վառում, խնոցի ենք կախում, այսպես ստատիկները գալիս են, ծանդերքը վզում գզում են, այսպես մեծ միջոցառումներ։ Իրանք էլ տպավորվում են, որ արցախցիները այսպիսի կյանք են ունեցել նախկին։ Թանգարանի բաց Ստացումը էականորեն փոխեց գյուղի կյանքը դեպի լավը։ Մի կողմից բարեկարգվեցին գյուղ տանող եւ գյուղամիջյան ճանապարհները եւ ենթագառուցվածքները, մյուս կողմից զբոսաշրջիկների այցելությունները գյուղացիների համար եկամուտ ստեղծելու հնարավորություն ընձեռնեց մինչև 2003 թվականը, մինչև թանգարանի վերանորոգումը, բացումը, ճիշտ ասած, այս գյուղը մեռյալ վիճակում էր եւ նույն տեղում դոփում էր բայց թանգարանը բացվելով ամեն շինարարությունը այստեղ գյուղի ժողովուրդն են արել եւ դրա համար 2003-ից այսքո մեծ մասամբ էլ դուրս չեն գալիս գյուղից որովհետեւ եւ ծնունդներ ունեցանք դրանից հետ առաջ մի տարի մեկ ծնունդ էլ չկա իսկ հիմա ունենք տարին եւ 3-4 հատ ծնունդ է ունեցել գյուղը բակավաճել է իհարկե թանգարանի շնորհիվ նաև մեր բարերարները դպրոց վերանորոգեցին, մշակույթի սրահ վերանորոգեցին, հանդիսությունների սրահը, նաև իրանց շնորհիվ որ պետության միջոցներով կառավարության, բայց շնորհիվ մեր բարերարի ճանապարհ ունեցավ այս գյուղը, որ 400 տարվա գյուղ է, բայց վերջապես 5 տարիա որ ճանապարհ ունի։ Եվ նաև նաև ունենք այս թանգարանում ազգագրական թաղամասում նաև հուշանվերների խանութ, որ այս գյուղի արտադրանքը մեծ մասամբ վաճառվում է շնորհիվ այս գյուղացիների, որ ինչ արտադրում են, ինչ շնորհքուն է նաև վաճառվում է իշա իրանց։ Թանգարանի հովանավորները ամերիկահայ բարերարներ Ռասիկ եւ Կարեն Բունյաթյաններն են։ Ամեն տարի Նիկոլ Դումանի թանգարանը ունենում է մոտ 5000 այցելու։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում բացվել է հայազգի աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Գյուլերի ցուցահանդեսը։ Միջոցառմանը ներկայ էին արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչներ, հյուրեր, Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Հայազգի աշխարհահռչակ լուսանկարիչը ծնվել է Ստամբուլում, ավարտել է կենտրոնական վարժարանը, սովորել կինոստուդիաներում, ապա Ստամբուլի համասարանի տնտեսագիտության բաժնում։ Մի քանի տարի անց Type Life ամերիկյան բարբերականը Ստամբուլում բացում է իր գրասենյակը, որի առաջին լրագրողներից էր նաև Արա Գյուլերը։ Այնուհետև արդեն նրա լուսանկարները սկսում են տպագրվել նշանավոր հեղինակների գրքերում եւ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Գյուլերի լուսանկարներն Արցախում առաջին անգամ են ներկայացվում, ողջունելով ներկաներին մշակույթի երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Կայանե Գրիգորյանը նշեց. Ինչպես գիտեք, Արագյուլերը ինքը աշխարհի լավագույն նկարիչներից մեկն է, ով արտահայտել է ամբողջ Միդար, Միդարի պատմությունը, եւ նա անվանում է նույնիսկ ֆոտոպաշտպան։ Գյուլերի աշխատանքների ցուցահանդեսը նախաձեռնել են Հայաստանի մշակույթի եւ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունները, ինչպես նաեւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը։ Պատկերասրահի գիտական գծով փոխտնօրեն Սամվել Հովանիսյանի հավաստմամբ այս միջոցառումը եզակի է իր բնույթով։ Եզակի է իհարկե, որտեղ ներկայացնում է աշխարհահռչակ լուսանկարչի եւ բացի այդ պայմանավորված նախատոնական իհարկե այս օրերի հետ կապված ու կարելի ասել փոքրիկ այսպիսի ամանորյա մշակութային հաճելի նվեր Ստեփանակերտին, որը հուսով եմ, որ ժողովրդի կողմից կսիրվի, ընդունվի, քանոր իրոք բավական հետաքրքիր աշխարհ այստեղ ներկայացված եւ աշխարհահռչակ դեմքեր, նոմներ եւ բացետ հայաստանյան գողտրի գեղեցիկ տեսարաններ, որը բոլորիս հոգի հարազատ, որը բոլորիս հաճելի եւ աչքի եւ հոգու համար գողտրի կեսպիսի անկյուններ Գյուլերի աշխատանքները ներկայացվել են նաև Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանում։ Նա հարցազրույցներ է վարել եւ լուսանկարել այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք են Սալվադոր Դալին, Մարկ Շագալը, Պաբլո Պիկասոն եւ այլոք։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը Արագյուլերին առաջին անգամ տեսել է 2008 թվականին Բոստոնում։ Անչափահաճելի է, որ հայազգի լուսանկարչի գործերը ցուցադրվում են նաև այստեղ։ Մեծ զրույցում նշեց Ռուբեն Մելիքյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արագյուլերի աշխատանքները Ստեփանակերտում են։ Ասվեց եւ ես նույնպես ուզում եմ միանալ այդ խոսքերին, որ շատ կուզենայի, որ մի օր Արագյուլերը անձամբ այստեղ լիներ։ Նրանք մարդիկ են, որոնք միջազգային հանրության աչքերում հայկական ինքնությունը ներկայացնում են ոչ միայն դրական առումով, այլև որպես ստեղծագործ ինքնություն, որպես խաղաղասեր ինքնություն եւ սա դրա դրսեւորումներից մեկն է։ Արագյուլերը ցուցահանդեսներ է կազմակերպել աշխարի տարբեր քաղաքներում։ Նրա աշխատանքները գտնվում են աշխարի մի ամբողջ շարք թանգարաններում եւ մասնավոր հավաքածուներում։ Հավելենք, որ նա նաեւ մի շարք այլ լուսանկարչական գրքերի հեղինակ է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան ներկայացրել է դասակարգման տարեվերջյան աղյուսակը, որում Հայաստանի ազգային հավաքականը պահպանել է 90-րդ տեղը։ Նախորդ հրապարակումից հետո Արթուր Պետրոսյանի գլխավորած թիմը հանդիպում չի անցկացրել եւ ունի 383 վարկանիշային միավոր։ FIFA-ի վարկանիշային աղյուսակի լավագույն տասնյակում եւս փոփոխություններ չկան։ Դասակարգումը շարունակում է գլխավորել աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիան, որին հաջորդում են բրազիլացիներն ու Եվրոպայի գործող չեմպիոն Պորտուգալիան։ Շախմատի Հայաստանի միջև 16 տարեկանների հավաքականի անդամ Աննա Սարգսյանը ոսկե մեդալ էր նվաճել Օլիմպիադայում։ Հնդկաստանի Ահմեդաբադ քաղաքում ավարտված միջև 16 տարեկանների շախմատի Օլիմպիադայում Աննա Սարգսյանը 4 հնարավորից վաստակելով 4 միավոր ցույց է տվել լավագույն արդյունքը պահեստային խաղատախտակի վրա եւ արժանացել ոսկե մեդալի։ Թվարկման ավարտին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, տեղումներ, մռախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձի շրջաններում մինչև 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։